แต่ว่าเดินมาคนสั่งมาหลายวันแล้วยังนี่ไหนแล้วนี่ดีอยู่เอาไปที่สะทางถ้าเราเป็นไปที่แปดที่เต็มนี่ก็ได้ไหวยังไม่งั้นมันก็ว่าต่อ หนักมันสมทุกวันเลยจะกินหลักนี้คือรักษาดูแลไว้ง่ายเป็นเพื่อนหรือเพื่อนมันหน่อยมันหลายเป็นหน่อยแล้วก็ข้าข้าอาศัยแล้วก็ดูเศร้าๆเดี๋ยวเห็นเงาเดี๋ยวเป็นอยู่อันนี้คนไม่หลาย รักษาบ่อีสั่งบ่แล้วมันจะเป็นตาอุบหากที่รักจริงไหมรักหลายตัวเท่านั้น เป็นดีมันก็ยากหัวเลยถึงเขาบ่มีกระพ้าเขามีกระพ้าเขาว่าดอกสั่งเราเท่าไรทุกคนเป็นกระพ้าเขาสั่งให้นี่สีสั่งเอาเองอย่างใดเอาเองจำไหนไหนขวงกรบวกได้ยึดทำยึดยึดอยู่แน่เงินท่องของขวาไม่รู้จะหาไปไส่ก็ยังไม่เทาไหน่วะมี่ระพ้าหาไปไหนผมโดนได้ง่ายผมว่าคิด ประการจริงๆวบาพระพุทธเจ้าท่านไปรักษาอาศัในสถานที่ใดก็คือทำความเห็นได้ครับของเห็นไหมมนุษย์มาหน้าหรือคนพลเมืองเห็นแต่สัตวท่าเรียนใสพอคนดูหรือความสะดวกสบายได้เลยหนึ่งเรื่องอันใดนี้จากภาษาหลักว่างไปก็ไปอยู่ตามตาตามเดิม มี่อยู่ต่างหูไม่โตขนาดใดเป็นกระบอกมีความคิดใจมันมีความงานดียังมีสาขาต่างสลังเงินไปตั้งหลายหลายหลายล้านต่างถวายต่างหลวงมันมีที่แต่ว่าเสียดีนั่นจะเองนี่ยังจะมีสิ่งนี้ไปอย่างไรหมดนั่นเสียงเห็นไหมเห็นเลยกราบเยี้ยม จากพื้นอะไรตัวนี้ระบบก็ล่าอยู่นั่นขอแต่อุปเจ้าหน่อยอย่างนี้ครับทั้งทั้งที่เป็นสิ่งที่เด็ดในนี่อาสระที่เด็ดอันไหนถูกไปดังกินไม่ใส่เพิ่งกระยักไล่หนูคนนี้เพื่อนอ่ะเวลาคนปฏินิพพานมันจะเป็นปฏินิพพานมันใหม่ต้องสั่งอย่างไรตัวปัญญามันจะดีดีคือพุเจ้าก็ดีนี่ไปตามสะดวกสบาย เดือดเกิดเล่ากันลบล่าหาฟันกันดหย่อนกระดูกกันนี่คือสายมันมันหน่อยใช้ใช้กันเล็กนิดหน่อยนั่นคือสบายนะคือคนเป็นเนื่องแต่เรื่องเยอะหลายเวลานี้อย่างนี้เล่าเพื่อที่ไม่หย่อนกันแต่คือที่เตื้องกันได้เพราะที่ต่างฐานทับคือโลกตัดติดบ่ได้เพื่อนี่งยังไงถึงที่เยอะหน้าหลับข่อยของคนมันไป บริสุทธิ์สั่งรับเนาะสั่งรับดในคือสั่งใจเป็นวัดท่านคิดท่านใจสห้พุทธใหเย็นสบายให้วุ่นได้ก็เบื่ออื่นในนั้นคือบาอาจารย์สมัยคนหนึ่งคนเขาคนไปหันไปหนีเคยเห็นมันพักพาใสเพื่อนคนกระทำเงินหัวมนี่หลังเนหลังเตะหลังดอกบันนักเตะอ่ะกูดีไง จะว่าไงเลขนาดนั้นล่ะมันก็บอกไม่บอกตัวเอียงนะติดถึงสมัยไปจิ้นดันจะได้หายใจนอนจนสั่นหรือตัวก็ได้ก็ ือยังไมกไปยไปมีหูคือคือสมอยคือว่างนี่ คนนี้หนังนนี่โสเขาโยกไว้โยกขวัญก็ใสจาจใร้สงฆ์เพิ่มสนุดอยู่สนุดอาศัยรับให้รับตายินดบแพราะ่าแม่คือพ้าคือเจ้าอืมเยี๋ยรงัน้ไใดก็แม่ใดผมนี่เก่ดจ้างกับปีนึงเดี๋ยวคนนี้คนนึงดอกาน่อยก็จะไปจะจบ คนตายเขามีว่าบ้านเขาไปเอาว่าบ้านไปสวดมันมีตามเด็กมันเป็นสบายสบายนี่ยินได้คุณทุกคนทุกคนก็หนงจังนี่นี่เห็นเดือดเห็นเดือดสินวัดกรรมฐานก็ดีได้แข่งกันทั้งวัตถุคุณสั่งคุณท่านคุณเดือด ่าก็หนูเอากลัวันคนเดียวใช้ยื้อคนเดียวของเจ้าแค่หนึ่งสั่นของเราเสียแค่หนึ่งสั่นถึงคัดทิ้งอ้อมนี่เป็นกัวจิตแข็งกันทั้งนั้นมันจะได้ไหวอย่างแล้วสมัยก่อนมันไม่มีสมัยคุณเดียวสมัยก่อนมี่จะเสียวัดบ้านให้ไปเอาเฮ็ดบุญเฮ็ดงานมันวันไม่ว่าพาตายเงียบเอาบุญยิ่งไปนี่อึบุญกลมเพราะว่าเนี่ย มันมีกันคุกคีปีน้องอันใดกัน นี่ไปทางวัดทางหน้ากันหนักเสียยังอุโยชนเป็นเรื่องกันนี่นี่แต่ท่านคุกไปคุกนั่งยืนเียเหมือนกันกับยมีพามีเจ้ามีเสียง อันนี้มันรบเสียงเก้่วของที่โยน่าจะสอนอยู่ตลอดเวลาเป็นแค่นั่งศาสนานั่งมีน้อาคนมาทำนี่นั่นที่นี่สักเสียงอันไหนก็อันใด เหลวงตาผู้โง่ธรรมดาก็เล็กก็เสียงเสียงไม่รับไม่ร่านไปคนตีเดียวฮะสายจะอัดหิวดังมันมันบอลจะเสียงเหมือนตัวเสียงหนูอีกเลยคือคือโค้งมันเปลี่ยนไปซะมั่งว่าบัดตาเป็นวัดบ้านวัดบ้านกลายเป็นคนดายคนดายกลายเป็นที่บ้านมันเลยถือออกสิเนี่ยนี่ก็มี ฝั่งมีฝามีอัดมีท่ามันไร่ยหนึ่งยังตั้งใจไปเถอะฝึกปีิบัตจิตใจมันเป็นอัดเป็นท่ามมันสุ่มมันเย็นผู้ใดเห็นเขาก็เห็นใครผู้ใดเห็นเขาก็มีใจตััทธาทา่มีอันมีท่ามี้เามันจะพ่อนันงอยู่ไปดูก็อาศัยอยู่ มันเป็นอยู่ไปกอบโกยก้อสร่างหวังเรียกฮะทำบุญทำอันนั้นอันนี้เพื่อที่เอาเงินเอาท่องเอาขอของภานหลังมาก้อนมาสั่งผู้บาอาจารท่านสั่งใจมองพันดงเงากับต่างใจใจเป็นใจเป็นสบายที่สถานที่ได้ใจจอดใจเติมใจเหยียบใจเย็น ใจโมกังวลยิ่งยากเป็หนึ่งมันจะเป็นทั้งนั่งนั่นที่มันไงมีแต่เหล่าขอวนี่พื่อดังเป็นยับใบถึงเป็นเลยงหูเลี้ยงตากูดีเลี้ยงหันแต่งานงดงามใจของเราของเจ้าเสาหมอหนังคือทางใกล้ความใสความสะอาดเดินนี่ จังไรแล้วผู้คนยังสนใจลังไหลเนี่ยว่าประเทศไทยเป็นประเทศพุทธศาสนาเนี่ยทางไหนจะทางไหลไหลไม่ไม่เห็นถ้านี่ยังไม่ว่าเด็กยังอาจมีทางอันใดก็คือให้เหลี่ยมใจเขา ความได้ยินมันดังก้งก้งก้งก้งคือดอกต่างกันบ่างคนสนใจในอาจในท่านประพฤติปฏิบัติ เกี่อความสงบสงัดของจิตของใจ เป็นเหนือหน้าบุญของผู้ที่หนึ่งร้องบุญใดเหมือนกันหนาเดือดใช้หนาทท่าอยู่ หน้าโน้ตหน้าหนายิ่งดี นี่มันไม่เป็นทั้งนั่งให้แต่พบเนี่ยเห็นตาต่างๆเอียงขึ้นหนึ่งว่าเดี๋ยวมันมาจากใสหัวความขู่คู่ผูดจับจังจะไปทั้งนั่งนั่นนี่นักนะนี่จะเงินหล่อจะเงินพ่านสินี่ว่านึงกับบุกนั่นเนี่ยเป็นใบพอหน้าคือหนึ่งที่จะเน้าไดบุกเคยยินเลยถึงจะสมัยที่บาอาจาร์จะเนั่งดูจะหมั่นนั่งดู กันอย่างเดียวทั้งนั้นบุกถามกันคือสมัยนี้สมัยนี้นี่จะถามเหลี่ยงก้เหลี่ยงสามสมัยนี้เราจะทราบจะเราจะยืนหนากันหรือไปหาครูบาอาจารย์มันต้องถามเหลี่ยงภายนั่งเหลี่ยงคิดเหลี่ยงใจนี่ถ้าเกิดเปลีกิดพื้นที่ซื้อบ้านไม่เล่นไปค่ะสนใจ เพราะคนถามไม่เรื่องนั่นเสียเอาไม่ไปตอบคนเนจะหลุดเรื่องเพื่อนเท่า่าง เจ้าของมันเห็นมันเป็นอย่างไรแต่เราถวายที่บาอาจารย์ตั้งนั่นจะนั่นส่วนถึงถ้าเกิดเดียวกันเพืนันนี้ไปเรื่อยถ่านั่นเพืนอนนี้ไปเรื่อยถ่าอยู่นะกระทบพบตังเข่าเป็นไรเรื่อยเดี๋ยวกองนั่งอย่างไรถามกันทั้งนั้นคือถามกันอย่างด่านที่ด่านใจมันก็เลยเกิดเปลี่ยนขึ้นคูอถือบก พื่อนมันจะคิดมือถ้าเก็ดอันใดมันจะต้องเก็ดอันนั้นมันเป็นได้ครูบาอาจารย์ที่เป็นเสริมความผาความเพียรมันเป็นเสริมการก่อสร้างแต่ตัวหนึ่งเลยว่ามีบน าผ่าดำดำวายตาพากรรมฐานเลยนะว่าบางว่ามันคือแตกเพี้ยนมันหันแรกมันก็ไม่หูหรอกเดี๋ยวขี้ผ่ามาอ่านมันไม่ได้เดี๋ยววัดที่เราหน่อยมาอ่านไม่ได้ต่างประเทศเขามีต่างหัยสั่นมีเห็นเป็นอารหัตอารหันเป็นอยู่ดีวิเศษอีก้วคุูตาอาจารย์ที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าอยู่ตามตาตามเขาเป็นนี่ ิตนีใจสว่างสวายนีใจสงบเยือเย็นมันเป็นของประเสริฐมันเป็นของง่ายครูบาอาจารย์เู้รักผู้ในั้น่ะาถูกหนังวัตถุนี่จะก่อแตสั่งทางเดินจงกรมภาวนาละถอนถิ่นเสียให้เป็นไรทุกใจคือหัวแม่ในไม่เคยเห็นเป็นเดินจงกรมภาวนาเป็น ทำเป็นถาความเพียรเห็นมันจะเรื่อยหน่อยหน่อยขวานเห็นมันจะต่างกูดีเยอะฮะเขาเยอะบ้านเขากระจางได้อันนี้ต้องสั่งนี่เดี๋ยวว่าจิตพูดปฏิบัติใจเลยเพราะมันพระพุทธเจ้านั่นอันนี้พูดตรงนั้นก็คือเป็นสิไปไหนมันก็จะมีรัตห้าในจิตในใจข้างความเพียรเราอยากยืนศาสนาเพื่อจะเห็นความสุขความจิตของใจ ใจสี่ในศาสนาได้มีความสุขทางศาสนา คือจิตใจเยือกเย็นสงบรงับมีศีลบริสุทธิ์นีสมาธิความนักหน่อยเรื่องเรื่องคงใจเห็นอัตจัรเห็นอันนี้สงการประพฤติปฏิบัติเห็นเราเห็นเราเป็นอันใดนี่แต่เจอใหม่ใหม่ควอน ต่างจากการแต่งงานเมื่อเมื่อมองหิวไปหลงหิวไปอยากกราบหับพระนี่พื้นคือเงาคือไส้ลูกขึ้นมาไม่เหนื่อยเจ่ามันลุกมันเหนสิเป็นเดินดูคนเท่านั้นคู่บ้านอาจารย์ที่เป็นเลือก หล่อให้ไปตางอันนั้นถ้ามันอยู่ไล่ตันทำไมไลอีกเรื่องสันมันจะเอาไหมมันยึดมาดีนะเป็นสมาธิสมาบัติให้ ใจมันหุ่นหยหุ่นว่างมันกระเซากับน้องอยู่ที่นบอกคำลาจ้าต่างหนังเงี้ยข้างนอกก็ตัดขวดดีเต็มจนใจเป็นตานังตาเศร้าตาสะอาดมันสั่นมันม่เป็นไปกี่เห็นกี่ขึ้นแล้วสีนั่งก็เป็นตานังสีนั่งก็เป็นตานังจิตใจของเราโดยสำลาจ้าต่างก็ต้องเดียวกัน เฮ็ดไม่ถูกกูยุบันกูยฮ็ได้เจ้าเฮ็ดยุบันอยากกินนั่งแล้กินได้เดากเที่ยวก็ได้สะดวกสบายเลยท่านนี้นั่งหางกันเลยหนูไม่รู้ว่าไม่ว่าท่านที่สิจะพูดไปพูดรักต้องเข้าใจแต่หันหันไม่เห็นท่านนั่งอยู่มันจะเป็นยึดเบอร์ดีเลยพกิดไปต่อเกิดออกมาแล้วก็จะเพื่อนแบบนี้มันไปง่ายๆถึงแล้วคือมันคิดมันอ่านแต่มันก็หลาย โลกอันนี้มันจงเป็นโลกที่บาอาจารย์กหลายุุคิดกระลายที่บาอาจารย์ที่ทำการทำงานหยุดคดิกเจาะภาวนามันก็จะไปอยู่ที่ทำการทำงานต่างนั้นมีจิตมีใจเหลื่อมใสในทางภาวนา มันจะเปลี่ยนภายในถ้าเปลี่ยนภายในเนี่อเขาตั้งหลักด้วยกันครับ สาวกะสังโฆหมายถึงผ่าภายในหมายถึง ผู้ที่มีจิตมีใจเป็นอาจเป็นรรำอย่างพระโสดาบันเป็นกัน ถ้ำถือดินไม่เป็นไง ไปทำตัว แล้วก็เขา ำตัวมันจะเป็นศีลมีดัดมีเปลี่ยนมีคิดมนใจเห็นสมบูรณ์นี้เห็นสมบูรณ์ส่วนโลกีโลกาโลกีโลเอาผู้คนอื่นถึงเขาบ่ให้นี่คือการรักษาศีลศีลเขาไปเพ่งใจมันรักษาไง่ กิดจากความเพียงพ่อมนุษย์มันมี เป็นทั้งนั้นเดี๋ยวมันจังไหนมันจังห้อนนี่พระโสดามันละปกายาทิจิวิจิจิชาวิรัสตตามาบุรุษข้ามมีสีมัลคงคนมันบริสุทธิ์นะสติท่าท่าทำกับคนราคาปัญหาโยกโกนหลงเล่าไปได้ทั้งควรดีกว่าพระโสดาไปอีกนี่นี่นี่นี่ นี่คือจิตใจภายในเป็นผักหานาค่าละไปได้อีกจะกายจะจิตจิตวิสาที่เราจะเป็น้ม่เราละ ออกไป คือราคาปฏิฆะความกำนัดหย่อนใจของคนเดนี่ความยึดยึดเป็นไปเพื่อคิดเพื่อให้เพื่อกำเพื่อเลื่อนทั้งในเดนี่ นั่นละ อุปชาอาจารย์ไม่บวชให้พอท่านบวชให้เองเฮาก็เสื้อหนังในตัวของเฮาเข้าใจในตัวของเฮาเหลื่อมใสในตัวของเฮาเดี๋ยวนี้ท่านกันยึดตัวของเฮาเพราะการท่านการสืบการคิดเป็นไปถูกความบริสุทธิ์เป็นไปเพื่ออัตเพื่อท่ำมีผู้อื่นก็สิยืนนินท่ายางไหน ใจของห้บริสุทธิ์ให้ก็บริวันไหวในตามเรื่องปากของเขาให้เราเป็นยางหนังใจมันเป็นอาเป็นท่านให้ยิ่งนันมาเสียงท่านเอาเนื้อนั่นไม่ได้กับโลก อันนี้นเป็นงานถือโลกเสียนั่นที่โตข้องมาถึงนท่าไม่ีในโลก ในโลกข้างนี่ประพฤติปฏิบัติดีตปไน่ปแต่ถูกเขา 我明白。 One. พามีลูกมีเต่าแล้ว ถูกเหนื่อยถูกพาแค่ท้องตีคดกินโค้งมือตัวไม่ใครพวกคนมีท้องไม่ยอริ่มขึ้นขู่คนคนละหนึ่ง พระพุทธเจ้าก็บอกท่านอย่าไปหาเรื่องออกท่านท่านคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวพระพุทธเจ้าก็นี่แล้วคนนี้เนี่ยใบใจคุยในนี้เลยเสียบนัดท้องขาดไม่ดีเพื่อแบบจัวเอมากขวัญแล้วนำมันตายถึงท่านละพม่ไปหาเรื่องหาเล่าเป็นดังจะเป็นไปได้ถึงเนาะหมายถึงคุณถือบริสุทธิ์ปัญไหนกบ่นี้ มันเป็นนินท่าของคนคือมันเสียมันเสียคือมันโมต่องกลางมันโมพ่อใจ มันจะตำหนิใจถ้ามันพ่อใจมันเดือดใจมันมันอยู่กิเลสกันไหนมันจะยิ่งดีหัวใจมันอยในระดับนึงคือกันก็มีไม่ยันบาดแผลของพุกพวกปฏิกูลกันไหนนั่นก็ยิ่งหนีไปต่อง ไปไปไปยู่ไปกิน นี่จิตใจที่ง่ายที่กันโลกโกรธมันง่ายมันเหม็นมันเชียอมันเสียกันไหนมันก็ยังมีเหลี่ยมยมีเหลี่ยมใจเสียก็อย่าถูกยึดถือใจกันหนาหูสิ่งว่าตาดำขึ้นขึ้นอยู่ด้วยทั้งสีดำโลกมันไม่ดีโกรธมันไม่ดีเหลือยมันไม่ดีว่ามันนี่ยังไม่เสียนี่จ้ะสำลักใดเนี่ยมันยังหาทางสำลักตาสางเกิดการที่แปลมากอาจทำใครนี่ต้องลาใจอยู่บริสุทธิ์ ทำทำลายใจให้สะอาดสำละตัวออกไปแล้วคือกันครับ